Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Ola, moi boas, benvidas e benvidos a un novo informativo semanal de Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol na 108.0 da FM. Sabede que este é un espazo aberto á participación, xa que podedes enviar as vosas novas en formato audio ao noso correo informativosfilispin.gmail.com E sen máis, imos xa co noso sumario. O compañeiro Vicente Irizarri infórmanos da presentación dun novo libro da editorial Libros del Océano, O Encontro, de David Blanco. O alumnado do Campus Industrial de Ferrol participa na feira de videoxogos Barcelona Game Fest. Danos conta disto, Joaquín, dende o campus de Ferrol pertencente á Universidade da Coruña. A Piruchela, un novo local social en Neda. Informa Ana Favalova. Fernando Campo tráenos as últimas novas da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Ferrol. Preguntas ao goberno máis progre. Edu como choconto dende Radio Raposeira. Anita que pasa el Lobby Soito dende Finca do Pico presentan Don Dinero, Reportaxe de Ana Favalova e Pequeno Monstruo. Elga Méndez do colectivo Ferrol con Palestina fálanos das accións que teñen preparadas para a semana que entra. Da man de Pequeno Monstruo. Presentación do libro O Encontro O vindeiro Benres, día 17, e a partir das 19.30 horas, presentarase no Museo da Sociedade Galega de Historia Natural de Ferrol o libro O Encontro, escrito por David Blanco de Rojas, ilustrado por Catalina Rodríguez Villazón e editado pola editorial Ferrolá Libros del Océano. O Encontro é un conto onde se narra a historia de Maruliño e Io, un surfeiro novo da Costa da Morte e unha orca ibérica que nos descobren que é posible relacionarnos co mar e a vida que habita nel dun modo máis respetuoso. Xuntos, Io e Manoliño embarcanse nunha aventura que cambiará a súa perspectiva sobre a relación entre os seres humanos e outras especies. A presentación do libro organízase en colaboración coa Sociedade Galega de Historia Natural. De feito, comenzará con unha visita guiada ao Museo de Historia Natural, con especial atención á sección dedicada aos cetáceos, É ben sabido que o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural de Ferrol alberga unha das maiores coleccións de osos de cetáceos da Península Ibérica, entre os que se atopan o esqueleto e unha réplica a escala real de unha orca como Io, a orca do conto. O encontro Naceu como unha ferramenta educativa deseñada para o proxecto deportivo educativo Aprende a través do surfing. Finalmente, converteuse nun conto ilustrado que expón o necesario entendemento e respeito que os seres humanos habemos de ter co resto de especies coas que compartimos o planeta, descubríndonos a importancia de fomentar a pesca sostible para cuidar dos océanos e preservar os animais que os habitan. Catro anos despois da súa creación por David Blanco, a editorial Libros de Océano edítao en formato de conto ilustrado por Catalina Rodríguez. Para Radio Filispín, E dende Ferrol informou Vicente Irisarri. Alumnado egresado do Campus Industrial de Ferrol presenta o videoxogo Renegade Jammer na oitava edición do Barcelona Game Fest. O alumnado egresado do mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, titulación que se imparte na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol EPEF, presenta o xogo Renegade Jammer na oitava edición do Barcelona Game Fest, que está a ter lugar en La Farga, de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, dende o venres 10 todo o domingo 12 de outubro. O evento contará ao longo destes tres días con máis de 15.000 visitantes e preto de 200 compañías do sector, entre as que se atopan publishers e prensa internacional. O que comezou sendo a Indie Dev Day ven de transformarse nunha cita internacional que pretende converterse no evento gamer de referencia no sur de Europa. Detrás de este proyecto, nado como un trabajo de fin de mestrado, están los antiguos estudiantes del Campus Industrial de Ferrol, Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado e Manuel Sanjurjo. Xuntos conforman Team Kaulu, o estudo que está a desenvolver este xogo de plataformas 3D no que a súa protagonista, xunto con outros compañeiros e compañeiras de viaxe, terá que romper nas instalacións que esta compañía dedicada ao estudo das mutacións xenéticas con fins pouco éticos ten varias galaxias co objetivo de boicotear os seus sistemas informáticos e deter a súa actividade. Escoitamos a coordinadora do mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, Luz Castro. Vimos de participar na Barcelona Game Fest, un ano máis, e xa van tres, que o máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos participa nesta feira grazas ao Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña e o alumnado da Escola Politécnica pois mm, mostrou os seus videoxogos aquí ante o público E, eh, e bueno, esta é unha feira que ten xa un longo percorrido e eh, que conta con mm, moitos stands, moitos xogos e, e tamén moito público. Por lo tanto, bueno, pois é un momento moi bo para que o alumnado coñeza outros proxectos e tamén teña entrevistas de cara ao seu futuro profesional. Informan para Radio Filispín dende o Campus Industrial de Ferrol pertencente á Universidade da Coruña. Desde o pasado mes de maio de 2025, o tecido asociativo alternativo da comarca conta cunha nova proposta, a Piruchela, nome tirado dunha zoa de baño do río Belelle que no seu tempo foi lugar de romarías e merendolas. Según as promotoras deste novo espazo, a Piruchela é unha asociación cultural, gastronómica e deportiva. O seu local social Está na rúa Trovador Esquío 14, no Concello de Neda. Nos informativos da Filispín falamos cun dos promotores, Leandro Lamas, que nos contou o que segue. A Piruchela nace en Neda da necesidade dun grupo de persoas que queremos ter un espazo común, acolledor e agradable un punto de encontro onde criar unha comunidade formada por xente diversa, interxeracional e con algunhas inquietudes coincidentes, onde podas achegarte e botar unha parolada ou se cadra unha cantada para acudir á presentación dun libro ou a un concerto, onde podes asistir como público á grabación dun podcast onde se charla tranquilamente con algún artista ben interesante. Onde ven fulano para falar dos queixos que fai, Home engana para falar da sidra que produce, onde quedar para ir andar e coñecer a natureza no noso entorno máis próximo, ou combinar para sair de bici. Quedar para cociñar e partillar esa comida ao redor dunha mesa, onde cada quen ten moito que aportar e ten a ben partillar co resto. En definitiva, é un espazo para desenvolver actividades moitas delas ben cotidianas e case que primitivas pero actividades que nestes tempos de capitalismo salvaxe, onde cada quen anda o seu, son cada vez máis difíciles de rastrexar e sobre todo de encontrar. Para os informativos da Filispín, informou Ana Zabalova. Actividades da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática. En recentes datas tivemos a satisfacción de acompañar ante a Fiscalía de Memoria e Dereitos Humanos a familiares de vítimas da represión franquista en demanda de anulación de procesos e sentenzas e de recuperación da súa memoria. Levamos os casos de José Baño Berrío, fogueiro preferente da Armada, exiliado coa Mariña Republicana a Túnez e internado no campo de concentración de Maú, onde se perdeu o seu paradoiro eh, de Manuel Fernández Freixeiro, alcalde republicano de Cedeira, e o seu fillo Ginés, xogador do Racing, fusilados con outros 11 de Cedeira e un de Cabanas en San Felipe o 18 de decembro de 1936. Tamén celebramos a proxección e coloquio da documental O Segredo da Frouxeira, nun primeiro acto de colaboración moi concurrido na Asociación Veciñal Ancos de Neda nesta mesma entidade para o vindeiro martes 21 ás sete e media da tarde no seu local da Muchiqueira, en Neda, falará o noso secretario e historiador Enrique Barrera sobre Neda 1920-1940, da ilusión á catástrofe. E o xoves 23, coa asociación Fukubuxan, presentamos o libro Golpistas e represores, de Luis Lamela, no Ateneo Ferrolán, ás sete da tarde. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín, Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos no 108.0 da FM. Al gobierno español más progre de la historia. Seremos los primeros en apoyar que Palestina sea miembro de la ONU y nos iremos de Eurovisión otra vez, porque somos el faro del antisionismo en Occidente. Salid y manifestaos por una Palestina libre. Free, free Palestine, free, free Palestine. Sublime, eres el presidente más de izquierda de toda Europa. <laughs> Presidente, tenemos disturbios por todo el país. Pues, ¿a qué esperáis? Atizad a los que tengan más pinta de perro flauta. Sus órdenes. Este audio parodia do programa Polonia da tele catalana dano cravo da política hipócrita do goberno progre español. manifa de domingo pasado en Compostela foi notoria a presencia policial facendo de salvagarda de negocios que colaboran con o goberno sionista de Israel. Estaba a ollos vistas de quen quixera ver, mas tamén foi cuantiosa a presencia de policías infiltrados para repremer as manifestantes que se atreveran a algo máis que facer unha paseata polas rúas de Compostela. A este respecto, Quero lanzar unhas preguntas ao goberno español máis progre da historia Quanto diñeiro do horario público dos cuartos de todas leva gastado o goberno progre en dispoñer dúcias de policías antidisturbios en todos cuantos protestos de rúa hubo contra o xenocidio en Gaza? quen decidiu que esas policías protexan comercios moito ligados aos intereses sionistas de acabar con toda a poboación palestina? A que se debe que moitas desas policías vayan infiltradas como manifestantes? Quen lles deu ordens de atacar brutalmente contra toda persoa que se atreva a poñer en cuestión a estas aliadas do sionismo? por que as policías estiveron facendo de guardacostas da equipa de Israel durante a volta ciclista a España, sendo como é este un acontecimento esportivo moito privativo e especulativo? Por que cando se manifestan os fachas ou xenófobos a policía sempre está lá para lles proteger? Para cuándo a derogación da lei Mordaza? de Edu como Choconto para los informativos de Filispín. debo, lo pago, lo odio, lo Os irmáns Lobis Oito e Anita que pasa presentan a súa última peza Don Dinero, máis de dúas décadas facendo rap, un traballo silente pero militante, Paixón pola música urbana desde o fronteirizo barrio de Finca do Pico. Una casa nueva puedes comprarte, pero no el calor de un hogar no ahogarte. Unos quieren todo, otros todo tienen. Sé que nadie puede vivir sin tenerle, siempre entre peleas. Lobisoito, no ano 2000, foi parte do dúo KL, Canutos Líricos. Anita declárase moi influenciada polo seu irmán, Lobis, o seu meirán de referente underground e autenticidade son os seus sinais de identidade. Pero el humano lo convierte en un lugar tan diferente y asqueroso. Cerremos los ojos, pero él nos sigue a todas partes, los cambia, los vuelve más odiosos. Lo tengo. Seguidoras de Radio Filispín decláranse orgullosas de soar nas ondas libres de Trasancos. Neste audio, primeiro Lobi e logo Anita que pasa, contanos todo isto e máis. Pois eu comecei a compoñer despois de varios anos escoitando rap en castelán, a finais dos anos 90. No, no 2000 coñecín o meu amigo Guevara e xunto seguimos a facer temas ensaiando cada un deles con instrumentais americanas, basicamente. E formamos o grupo KL, ou Canutos Líricos, onde tamén contábamos con Malex, o noso DJ. Algún ano máis tarde sacamos a nosa primeira maqueta e así seguimos ata dúas máis ao noso ritmo e sempre que os nosos traballos o permitisen. Cando o meu socio marchou para Alemania, onde xa vivira de cativo, seguí en solitario, facendo algún tema contigo, eh, que xa colaboraras anteriormente con nós, tanto rapeando como na grabación e masterización dos nosos temas. Actualmente, ti e seguimos a compoñer e a gravar temas, pero de momento só para nós sen publicar en ningures, eh, bueno, agas na Radio Filispín, eh, onde se poderán escoitar polo de agora algúns deles. Veña, pois agora conta ti un pouco como empezaches. Pois, a ver, así moi resumido, eu medrei vendo a meu irmán rapear, vendo te escribir tanto temas como outras cousas, vendo o teu lado artístico, non? Bueno, somos tres irmáns. Eles son os meus irmáns maiores e os dous escoitaban rap tanto español como de outros países e estaban metidos na cultura de diferentes formas, non? Eh, E claro, o meu maior referente na música é ti, Lobis. Despois de moitos anos empecé eu tamén a rapear, despois de estar presente en moitas grabacións de canutos líricos con Guevara. E pouco a pouco, tras vivir moitas cousas, empecé pola miña conta a facer os meus temas, onde me desahogaba e grazas a eles sempre vin unha saída ante a vida. O meu irmán é un exemplo para min en moitos aspectos, pero no rap a súa forma de vivilo, a túa forma de vivilo, tan underground, tan especial, tan auténtica, sen dúbida é o que máis me marcou. Hai un tempo volvemos a escribir como a tolos para un concerto onde nos convidaran con meses de antelación e motivounos. E aí escribimos uns cantos temas. Por exemplo, naceu Don Dinero. Despois duns anos sen gravar, volvemos por así decilo, máis fortes ca nunca. E evidentemente xa non son a mesma que fai 15 anos e eh, son a música notase no que quero expresar e no que espero dela que é nada, simplemente facela e por suposto para nós soar en Radio Filispín é un orgullo Como non podía ser doutro xeito Ficades cun dos últimos temas de Anita que pasa en Lobis 8 está Don Dinero Lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no me queman las manos, lo tengo. Lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no... Un reloj de oro marcando el tiempo, ese que has gastado en horas de esfuerzo. Una casa nueva puedes comprarte, pero no el calor de un hogar, no ahogarte. Unos quieren todo, otros todo tienen. Sé que nadie puede vivir sin tenerle, siempre entre peleas callar a las bocas del que sea. Por él se matan, se ciegan, falsean. Tenerlo en las manos te hace sentir poderoso. Hay quien en los vídeos se las gasta de mafioso. Presumen de él mientras otros son muy poco. Sufren cada día hasta que acaban en el foso. El mundo es hermoso, pero el humano lo convierte en un lugar tan diferente y asqueroso. Cerremos los ojos, pero él nos sigue a todas partes. Los cambia, los vuelve más odiosos. Lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago Lo odio y lo amo, me falta Pero si no me queman las manos lo tengo lo pierdo, lo gasto, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio y lo amo, me falta. Pero si no, Quieren más, más y lo gastan. Quieren llegar a la cima, ser arrastras. Quieren pasar por encima y digo basta. Esto es lo que quieren esos seres hechos todos de la misma pasta. Bástate la guita, parné. Da igual cómo lo llames, lo consigas o lo ganes. Lo decía ya la cita, tanto tienes, tanto vales. Te incitan hasta el punto que tu mente solicita más. Parece que te dice, gástate los cuartos. Y bien sabes en el fondo que aquello lo que malgastas, es lo que menos necesitas, pero ¿y qué? Mientras la tarjeta lo permita y liquidez no importa cómo sea, plástico, papel metálico, lo mueve todo. Si no tienes efectivo, al contado estás perdido. Un vulgar don nadie en una vida donde ya ni pías Misma historia en distintas épocas. Ahora son criptomonedas, ni el dólar ni la rupia. Extinta cualquier tipo de vía alternativa para la utopía. No existe la utopía. Lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta pero si no me queman las manos lo tengo. Lo quiero, lo gasto, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio y lo amo, me falta. Pero si no, lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no me queman las manos, lo, lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no me queman las manos, lo tengo. Lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo no me falta, pero, pero si no... Para os infos da Pink, Ana Faba e Pequeno Monstro. K-Row. <laughs> difícile Cine, imi, lume stroi Cine, imi, lume stroi Cine, imi, lume stroi Cine, imi, lume stroi Ferrol con Palestina é un colectivo cidadán que loita pola liberdade do povo palestino desde a comarca. O fan con accións solidarias, culturais, que en todo caso denuncianse en ambases a situación inhumana que está a pasar o povo palestino. As mobilizazóns incluen caceroladas os luns en distintos emprazamentos da cidade de Ferrol, así como a presenza en lugares populares de puntos informativos e de recollida de fondos con destino a familias palestinas o traveso de organizacións internacionais unha das integrantes de Ferrol con Palestina, Elga Méndez, detalla para os informativos de Filispín o calendario de accións para esta semana nas que poderás participar. Ola, son Elga Méndez, eh, formo parte do colectivo Ferrol con Palestina e queremos convidarvos ás distintas accións que vai haber esta semana contra o xenocidio e pola liberación do povo palestino. Como a todos os luns, haberá a cazolada que parte ás oito da tarde do Cantón, da Praza da Constitución, ás oito e media estaremos na Praza do Concello e ás nove na Praza Amada García diante da Xunta. O 15 de outubro é unha xornada mm, completa de, de loita, convocatoria de folgas eh, xerais e paros por quendas no noso Concello. Ás 10 da mañá, o Comité de Empresa de Navantia convoca a concentrarse na porta de Navantia. Ás 12 horas, o Sindicato de Estudiantes convoca a concentrarse na Praza Amada García, diante do edificio da Xunta, e a CIGA convoca tamén ás 12 horas a concentrarse na Praza do Concello. Á tarde, a plataforma Ferrol con Palestina eh, a coordenadora Galiza con Palestina, sindicatos, eh, a plataforma Sanidade Galega con Palestina e AMPAS eh, Ferrolterra convocan unitariamente unha concentración ás 8 da tarde na Praza do Concello. Tamén este domingo 19 Ferrol con Palestina poñerá o seu posto de bazar gráfico e textil no Feirón na Praza Bella dende as 11 da mañá ata as dúas e media da tarde. Os fondos recollidos van destinados a familias e crianzas orfas palestinas a través da xestión de BDS e con destino a ONG International Welfare Children. Moitas grazas. Viva Palestina libre. ارضنا بالنسبه لنا عرض وانت بالنسبه لنا عرض واحنا المحنه بتقوينا القدس حره في ديننا فرض ادعوا وجودكم بينا يزيد وتعدوا 100 مليون نفر وجودكم اثبات ان ديننا حق Pequeno Monstruo con información de Elga Méndez para los informativos da Filispín. موجود ظلات الضعيف يصطدد في المبدا كنت اللي كان غلط عشان زيك زي المرور ata aquí o noso boletín informativo de hoxe. Deixamos vos cun tema da banda madrileña Sapo, Hombre Humo, que actuará o vindeiro sábado 18 de outubro na case recén estreada Sala Uraña de Ferrol. O concerto comezará ás 11 da noite e ten un prezo de entrada de 10 euros. Despedímonos xa, non sen antes lembrarvos o noso correo electrónico gmail.com www.radiocomunitaria.com, onde podedes enviar os vosos audios con anuncios, avisos, convocatorias, reivindicacións, para conformar o noso informativo da semana que ven. Sen máis, grazas pola escoita e saúdos de quen vos falou, Ana Lucecu. ¿Qué que se puede hacer por ti. Te miraste y preguntaste. informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Aquí os informativos. Aquí a trincheira radiofónica. Aquí a voz dos colectivos. Aquí damos peor. Aquí a contrainformación. Aquí a loito obreira. Aquí a voz da muller rural. Aquí Radio Filispín. Aquí, sen filtros. Aquí a información. Aquí a túa voz. Aquí, Trasancos en acción. E aquí a voz das mulleres. Aquí. Aquí. Aquí. Radio Filispín 108.0 FM. Libre e comunitaria. Emisión en probas.